proteino el la aero. Esploristoi en Finlando trovis voion kiel oni povas produkti proteinan pulvoron preskaŭ nur el aero. La proteina faruno kun la nomo soleino lau ili estas komparebla kun sojo, kaj ĝi estos uzata post kelkaj jaroj simile divers flanke kiel la planta proteino. La proceso de la finai esploristoi estas principe comparebla cun bier farado au cun prilaborado de vin beroi al vino. Ancau tie microorganismoi plenumas laboron helpete fermentado. Anstatau gistai fungoi, cae sucero, La esploristoi ce la productado de soleino donas grundain bacterioin en la fermentilon, cae nutras ilin per carbondioxido cae nitrogeno el la aero, cae cun hidrogeno cae mineraloi ciel fosforo cae calcio. Tiui aldonajoi igas la plantoin cresci ancao en la naturo. La liquajo fermentas crescas ca iom post iom cacigas. Ciam de nove, la esploristoi forcerpas parton de la caccio cae secigas gin al pulvoro. Ce soleino temas pri secigitae celoi, ciui je circa u sestec quin procentoi consistas el proteino, clarigas la chemia ingeniero cae cun el trovinto de soleino passi vainica. La resto de la fermentita masso restas ciel ce la fermentita pasto por pano en la fermentuio, kie la bacteria culturo plu crescas. La pulvoro enhavas ciuin necessain aminoacidoin cae estas en sia consisto, rilate al proteino, carbonhidratoi, cae grasso, comparebla cun soio, clarigas la ingeniero. Li fondis cun collego firmaon, ciu al mercatigos la proteinan pulvorum. Oni volas per industria productado atingi preson de quin gis ses euroi por kilogrammo da pura proteino. Gis nun la finnai ingenieroi usis la pulvoron en la laboratorio nur kiel surrogaton, por ovoi, en palacincoi, pat cuco, cae ili faris veganain buletoin por hamburgeroi. La chemi ingeniero comparas la guston de soleino cun ovo. Se oni mangias pli da gi, tiam gi gustas ec iomete lau caroto tio ne estas surprisa. Nia pulvoro estas flava, tio ne estas hazardo. Carotinoidoi cae vitamino B12 havas sian originon en bacterioi cae ili disvolvigis dum la curo de la evoluzio. Ancao en niai organismoi ni trovas tiuin consisteroin. La ingeniero attentigas che la gusta travivaggio estas tre individua. Aliai homoi perceptis la guston kiel umamia, mia, celcai ali flanque apartan sentis. Laula inventintoi, soleino estas pli convena por medio cae climato, ol tradiziai bestai au plantai nutrajoi. Tiel la bacterioi por soleino appena obesonas spazon, char nenio tio cele estas cultivata sur campoi. Cai ancau la consumo de aquo cae energio estas considerinde pli mal alta. Nur por producti hidrogenon el aquo estas besonata electra curento, se tio ja povas deveni el renovigebla energio, el suno au vento. Iam hodiau quindec procentoi de la fecunda grundo estas usatai por la agriculturo. Pro la crescanta monda giantaro, cae la pli altiginta viv nivelo, ni tamen en la iaro 2015 besonos ies septec procentoi pli da nutrajoi. Por tio simple mancas spazio, ni do devas forlassi agriculturon. Ciel la collegoi de la Universitato de Helsinki esploris, soleino estas dec oble pli climato convena ol tradizia planta nutrajo, cae cent oble pli convena ol viando. Oni comparis tiu cele la concerna in plei medi kai climato convena in productoin cun soleino. Rilate al consumo de aquo cae grundo, la studajo concludas che soleino estas tiu rilate je naudec nau au naudec procentoi pli bona ol plantai proteinoi. Actuale, la esploristo elaboradas por pli bonigi la proceson cae por testi diversain aplic eblezoin. Se cio funccios lau plane, tiam la pulvoro aperos en la mercato post du au tri jaroi en buletoi, trincajoi, gis sauzoi, nudeloi au pano.